Thank you. Urtarriak zortzi gaur osteguna da eta uberrion albistegia duzue berrio zari albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, egu berrien ostean eskolarako bidea hartzeko momentua iritzi da. Horixe, jai egunak bukatzearekin eskolaratzeko momentua iritsi zaie mendialdea eskoletako aurtsoei gaur lehenengo zaurkituko dira klasikide diren lagunekin. Fernando Barrena berriozarko bizilaguna urrengo egunetan epaitua izanen da. Urtarrilaren amabian audientzia nazionalean hasiko da hogeita mabost euskal herritarren aurkako epaiketa. Hogeita mabostak batasunako maai nazional berria sortzeko akusaziopean epaituak izango dira. Fernando Barrena jardun politikoa dela medio epaitua izango dela salatzeko. Epaiketa astearekin batera kontzentrazioa deitu da kulturgunearen parean atxaldeko zazpit Erditan barrena 2000 zazpian atxilotua izan zen eta urte biz espetxean izan zen erregimen preventiboan. Dispertsioaren amaiera esigituko du Bilbon eginen den manifestazioak eta unetan hainbat berrio zartar bilduko dira, larun batean atxaldeko boster ditan astira mango zaio Euskal preso politikoen dispertsuaren kontrako manifestazioarai berrio zartarrak, kotxez batzuk eta autobusez besteak bideratuko dira bilboruntz lehen autobusa goizeko amarretan bigarren aldiz atxaldeko iruretan autobuserako txartelak xabek alde berri tabernan salgai izango dira amar euroren truke eta bost eurotan aldiz gazte naiz langabetuentzat. Bestetik Berriozar Institutuko ikasleek 2015 garren urteko ikasbidaiari begira jaialdia antolatu dute. De ikasleak izan dira, igande honetarako jaialdea prestatu dutenak, goizeko amaika terdietatik aurrera polikiroldegiko pilotalekuan hainbat jarduera izanen dira. Break breakdance eta euskal dantzen erakustaldiaz aparte pilota partidu bat izango dute ikusgarri bertaratutakoek. Mari Eskurrena bat eta Mari Eskurrena bibikoteak, bikoteak, Xafi eta Iban Etxauek osaturiko bikotea izango du aurrekari pilotalekura sartzeko, iru euro bale duten sarrerak eskuratu beharko ditugu hauek pilotalekuan bertan goizeko amaiketatik aurrera eskuragai egongo direlarik, darragonara egingo duten ikasbidaia ordaintzeko erabiliko dira jaialdiaren irabaziak bete, betean. Guraso elkarteek baita hezkuntza zentroek ere diru laguntzak eska ditzakete jada. Diru laguntzen eskaera epea urtarriaren amabosta arte izanen da zabalik hezkuntza arloko tokiko elkarteak garaiz dabiltzate beraz hezkuntzaren esparruan egiten diren jarduerak sustatzeko laguntzak eskatzeko diru laguntza honekin 2015 ko urtarriaren batetik aduztuaren ugita maikara egindako jarduerak lagunduko dira. Thank you. eguraldi mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zeru aparte zuditua egongo dela dio gaurko iragarpenak herdi mailako odeiekin eta goi odeiekin atxaldean odeiak ugarituz joango dira ego mendebaldeko aizea ule bizia ibiliko da atxaldean ipar mendebaldera aldatuz eta gaur temperaturei dagokionean orain kale kalean gradu bakarra dugu eta eguerdi aldera temperaturak gura egingo dute amaikako maksimoak Arturik beraz, temperatura maksimoetan atzokoarekin alderatuz, aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko eun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.